بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا أحبابي في الله تكلمنا نحن وإياكم وتعلمنا نحن واياكم بالامس سوره الفاتحه تكلمنا عن معنى معاني الغريب يعني الكلمات الغريبه وتكلمنا كذلك عن التفسير لكل ايه وتكلمنا كذلك عن بعض الاحكام المتعلقه بسوره الفاتحه. حديثنا اليوم باذن الله عن آه، السور الثلاث القواقل وهي الإخلاص والمعوذتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين Dün Fatiha suresinin tefsirini öğrendik. Bazı hükümlerini öğrendik. Ee, ayetlerde iyice ne diyeyim derin bir şekilde bilgilerini aldık elhamdülillah. Bugün Allah'ın izniyle e, İhlas suresi Kul huvallahu ahad ve muavvazetin Kul a'udhu bi rabbil felak Kul a'udhu bi rabbil nas tefsirine başlayalım. Surat İhlas قال Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad هو samad أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد طبعا هناك هدايا لمن يجيب على الأسئلة خلاص طيب الهدايا يعطيكم الشيخ <coughs> ما في لها وسطات ولا شيء يجيب طيب هذه السورة تسمى سورة الإخلاص تسمى سورة الإخلاص وبعض العلماء يسمي سورة الإخلاص وسورة الكافرون سورتي الإخلاص لماذا؟ لأن فيها الإخلاص القولي والإخلاص العملي أو التوحيد القولي والتوحيد العملي قل يا أيها الكافرون لا أعبد هذا التوحيد عملي وهناك توحيد قولي الذي هو قل هو الله أحد من هو الله أحد الذي لم يلد ولم يولد İhlas suresi. Kul huvallahu ahad suresi. Adı İhlas, Türkçe'de İhlas diyoruz. Yani insan bir amel sadece Allah için yaparsa İhlaslı yaptı diyoruz. Bu surenin adı İhlas suresi. Bir de alimler anlatırken bazen İhlas iki suresi diyorlar. İki suresi hangileri? Bu birincisi. ikincisi hangisi? Kul ya eyyuhel kafirun. Ona da İhlas suresi diyorlar. Peki bu isim neden bu surelere kondu? Çünkü en önemli amel dinimizde tevhiddir. Bu ameli insan yaparsa, tatbik ederse kurtuldu kıyamet gününde. Bu surede diliyle Allah'a tevhid ediyor. Diyor kul söyle Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz'e diyor. Ya Muhammed kul huvallahu ahad Allah tek Kafirun suresinde amellen tevhidi görüyoruz. Kul ya eyyuhel kafirun. Ey kafirlere söyle ya Muhammed. Kafirlere söylesin. La a'budu ma ta'budun. Siz ibadet ettiklerinizi ben ibadet etmiyorum. İbadet etmek amelle oluyor. Secde e olarak falan e, dua ederek her şey o Kafirun suresinde. Kul vallahu ahad suresinde diliyle insan ne diyor? الله تهتر تفضل هذه السورة ذكر بعض العلماء أن هناك سبب نزول لها هذه السورة ذكر العلماء أن لها سبب نزول سبب النزول يعيننا على معرفة الآيات والصورة ويعيننا أيضا على معرفة واقع السورة أو القصة التي نزلت لأجلها السورة أو السؤال الذي طرح على النبي عليه الصلاة والسلام ثم أتى الجواب فمعرفة السبب النزول يعني له علاقة بتدبر القرآن ومعرفة الأحكام سبب النزول في هذه الصورة مما قاله العلماء أنه جاء ناس من اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا صف لنا ربك صف لنا ربك هل هو من ذهب هل هو من نحاس هل هو من فضة هل يأكل هل يشرب ممن ورث الدنيا وما من يورث الله ما يعني الله سبحانه وتعالى هم يسألون من ورثه الدنيا وبعد ذلك من يورثها فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة وذكر فيها النسب الذي هو نسب الرحمن سبحانه وتعالى وهي يا محمد هؤلاء الذين يسألونك قل لهم قل هو الله أحد أحد الله الصمد إلى آخر السورة Şimdi alimler, müçtehit alimler hükümleri bilmek için, her şeyi yerine getirmek için bir tek Kur'an-ı Kerim'in tefsirini okumuyorlar, öğrenmiyorlar. devamlı dikkat ediyor edersek iniş sebeplerine bakıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in iniş sebeplerinden bir sürü hükümler öğrenilir. Yani bu ayetin ayetlerin manalarına baksak bir şey öğreniriz. İniş sebebi görürsek bilgimiz daha büyük olur. Bu kulvallahu ahad iniş sebebinden iniş sebebi neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bazı Yahudiler geldiler. Dediler ey Muhammed Allah'ın vasfını bize söyle. Rabbim acaba altından mı, güneşten mi, bakır mı, hangi şeyden senin Rabbin? Rabbin bu dünyayı kimden miras aldı, kim ona kim ona bıraktı? Yani Allah'tan önce kim indi? Allah haşalillah vefat edince kime bırakacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyorlar. Allah azze ve celle bu ayetleri indirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerde Yahudilere cevap verdi. Allah subhanahu wa ta'ala قال قل هو الله أحد معنى قل هو الله أحد يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير ولا وزير ولا شبيه ولا نديد ولا مثيل له سبحانه وتعالى لا أحد يشبه الله سبحانه وتعالى أبدا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله لا أحد يشبه الله في أسمائه فالله له الأسماء الحسنى وله تسعة وتسعون, وتسعون اسما من من البشر او من المخلوقات عنده هذا هذه الاسماء العجيبه لا احد الا الله والله احد لا يشابهه احد في صفاته من هو الذي لا تاخذه سنه ولا نوم غير الله من هو الذي له الملك التام غير الله من هو صاحب العدل من هو الذي يحيي ويميت ما هو الذي من هو الذي يخلق ويرزق إلا الله فلا أحد يشبهه في صفاته كذلك لا أحد يشبهه في أفعاله لا أحد يشبهه في أفعاله يعز أقواما بعد أن كانوا في ذلة ويرحم أقواما بعد أن كانوا في بؤس ويغني أقواما بعد أن كانوا في فقر ويشفي أقواما بعد أن كانوا في أسقام وأمراض فلا أحد يشبه الله لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله قل هو الله أحد سبحانه وتعالى Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bu kafirlere cevap vererek, vererek Ey Muhammed ya kul söyle Huvallahu ahad Allah tektir. Hangi şeyde tek? Nasıl tek yani? Tek isimleriyle, tek sıfatlarıyla, tek fiillerinde. Allah Azze ve Celle isimlerine baksak 99 ismine ne kadar mükemmel isimleri vardır. Hiç kimse böyle bir isimler manasıyla taşıyamaz. Allah tektir. Sıfatları hiç kimsenin sıfatı Allah gibi olamaz. La te'huzuhu sinetun ve la nevm Allah diyor. Yani hiç bir uykusu olmaz, uyumaz Rabbimiz. Hatta uyuklaması da olmuyor. Yani bir insan çok çalışırsa, uyku fırsatı yoksa onunda otururken bir bakıyorsun uyukluyor. Allah Azze ve Celle bu dünyayı, bu gökleri, her şeyi koruyor. Hiç uykusu, uyuklaması da olmaz bir saniye Allah Azze ve Celle uyursa bu yarattıklarını güneş, ay, her şey yürüyüşü nasıl olacak? İnsanlar kalp atışları Allah Azze ve Celle haşa uyudu. Ne olacak? Hepsi duracak. Allah'ın sıfatları hiç kimse taşı, taşıyamıyor. Hiç kimse Allah gibi değildir. Hiç ona benzeyen yoktur sıfatlarıyla. Mülk Allah'ın elindedir. Her şey, insan ne kadar zenginse bütün parası Allah'ın elindedir. Yani mülkü, gerçek mülkü Allah'ındır. Bir bakarsın bir günde Allah onu fakir edebilir. paranın malını e, şey kaybedebilir Rabbimiz. Rabbimizin adaleti. İnsanlar da ne kadar adalet olacaksa sıfır gibi Allah'ın önündedir. Allah'ın adaleti insanların aralarında, hayvanların aralarında, bütün yarattıkların aralarında. Kıyamet gününde onun terazisi zerreleri, amele, amellerin zerreleri de ölçüyor. Bundan daha büyük adalet var mı? Kesinlikle yoktur. Allah Resulü Aleyhisselam'e dediği zaman Allah tektir sıfatlarıyla demek ki bu sıfatlarda hiç Allah Azze ve Celle benzeyen yoktur. Allah yaratıyor. Onun sıfatlarından yaratabilir. Kim yaratabilir Allah'tan başkası? Öldürüyor. Allah'ın sıfatları rızık verebilir. Ee, her şeydir. Allah'ın sıfatlarıydı. Bir de Allah'ın fiillerinde <coughs> Allah zelil insanı ne zaman ona izzet vermek isterse verebilir. Kim bunu yapar? Allah'tan başkası. Allah bir kişiye değil, bir millete bunu yapabilir. Kişiler herkes başka yerde oluyor. Birisi ormanın ortasında, birisi denizin ortasında, birisi Allah onları görüyor. İstediği kullarına izzeti verebilir. Rızık verebilir. Rızkı alabilir. İzzetli insan Allah onu zelil edebilir. Kim bu fiilleri Allah gibi aynı anda o kadar ince bir şekilde onu yapabilir? Bir hastaya Allah Azze ve Celle şifayı verebilir. Sağlam insan birden bir sakat olur, hasta olur. Hepsi Allah'ın fiillerinden, amellerinden. Allah Azze ve Celle tek olduğunu bize söylediği zaman bu fiillerde sıfatları, sıfatlarında ve isimlerinde haber verdi. Sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri bize söylediği zaman biz de öğrendik Allah'ın fiillerini ve sıfatlarını. Allahu samet. ما معنى الصمد؟ ذكر كثير من العلماء أن لهذا المعنى أو لهذه اللفظة معاني كثيرة فبعض العلماء يقول من السلف طبعا قال الصمد هو الذي لا يأكل ولا يطعم ولا يشرب بل يطعم ولا بل يطعم بل يطعم ولا يطعم كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وبعض العلماء قال هو العليم الذي قد كمل في علمه والحليم الذي قد كمل في حلمه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والح... والسيد الذي قد كمل في سؤدده وبعض العلماء يقول هو الذي يصمد إليه جميع العالمين في الحوائج وكل هذه المعاني صحيحة وهي تليق بربنا سبحانه وتعالى فأعظم الناس ملكا أعظم الناس ملكا إذا أصابته ضراء فمن يقصد غير رب العالمين وأعلم الناس ولو كان من الأنبياء يتجه إلى الصمد سبحانه وتعالى بل حتى الكافر فإذا غشيهم موج دعوا الله الصمد مخلصين له الدين بل حتى الجاهل الذي لا يعرف شيء تجده ينظر إلى السماء يطلب المدد والنصر والتوفيق بل حتى من ليس من بني آدم وليس من المكلفين في عالم الحيوانات وفي عالم الحشرات وكلكم تعرفون قصة الاستسقاء التي وقعت لموسى عليه السلام حينما خرج عن خرج بقومه يريد أن يستسقي فقال ارجعوا ارجعوا فقد سقيتم بغيركم لماذا؟ وجد نملة نملة صغيرة نملة صغيرة تعرف ربها رافعة قوائمها تستغيث وتطلب الرزق والنصر والغيث من الله سبحانه وتعالى فجميع من في هذا الكون يحتاج إلى الصمد سبحانه وتعالى في جميع الحوائج الله الصمد الله عز وجل صمد bir sıfatıdır. Bu samat manası alimlerin aralarında bir ihtilaf var. Kimisi diyor samat manası yemeyen ve aynı anda yediren, içmeyen aynı anda içiren. Allah'ın sıfatıdır. Yemiyor, içmiyor, bir şeye ihtiyacı yok. Ama bütün insanları, hayvanları, bütün yarattıklarını yedirebilir, doyurabilir, rızkını verebilir. Kimisi dedi manası El-Alim, ilim sahibidir. Ama El-Alim nasıl? mükemmel bir şekilde yani bütün ilmi vardır son dereceye kadar. Her şeyin ilmi vardır Allah Azze ve Celle son dereceye kadar. El-Halim, El-Azim, Azim, Ulu bu manayla. Ondan daha büyük hiçbir şey yoktur. Bu Allah'ın sıfatları mükemmel bir şekilde olduğunu anlarsak hepsinin manası beraber As-Samad geliyor. Kimisi diyor As-Samad manası bütün Allah yarattıklarını ondan ne isterlerse aynı anda olursa ya da tek tek isterlerse hepsinin isteklerini verebilendir. Kim onlara verebilir? Allah Azze ve Celle. Allahu Samad. Bakıyoruz hayatta herkes çok muhtaç olunca Allah'a dönüyor, Allah'tan istiyor. Allah verebiliyor. Bir insan ne kadar cahil olursa, hiçbir bilgisi yoksa ama fıtratında düşünce hemen bakıyorsun yukarı bakıyor, ellerini kaldırıyor, dua ediyor. Allah'tan istiyor. Hatta kafirler de Allah Azze ve Celle denizin ortasında, ortasında dalgalar çıkınca gemi batacaksa hepsi Allah'tan istiyorlar. Ayette Allah diyor onları kurtarınca Karaya dönünce tekrar küfüre dönüyorlar. Ama o şiddetli durumda Allah'tan istiyorlar. Allah onları kurtarabiliyor. Allah'tan başkası hiç denizin dalgalarını durduramaz, rüzgarlarını durduramaz. Bir tek Allah Azze ve Celle onları kurtarıyor. Bir tek insanlar böyle zor durumlarda değil. Hayvanlar da zor durumlarda. Böcekler her şey Allah'a dönüyor, dua ediyor. Musa aleyhisselam bir günde e, milleti topladı çıkartıyor yağmur namazına namaz kılacaklar. Yağmur yağmıyor. Bir karınca gördü. Allah'a dua ediyor. Aç kaldılar. Yağmuru istiyorlar. Yağmur yağınca her şey çıkar. Bereketler artar. Hayvanlar, böcekler her şey rızkını bulur. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'a vahiyle bildirdi bu e, karınca ne diyor? Kavmine baktı dedi dönün rızkınız geliyor yağmur geliyor sizin duanızla değil başka birisinin duasıyla. Kim? Karınca. Karınca Allah istiyor. Allah Musa aleyhisselama bildirdi. Onun duasını kabul etti. Allah azze ve celle yağmuru indirecek. O zaman bütün kainat Allah'a ihtiyacı var. Allah'tan istiyor. As-Samad manası Allah onlara veriyor. Hepsine verebiliyor. لم يلد ولم يولد أي الله سبحانه وتعالى ليس له ولد وليس له والد وليس له صاحبة سبحانه وتعالى ومعنى صاحبة أي زوجة لذلك الله سبحانه وتعالى رد على هذه الافتراءات رد على هذه الافتراءات التي قالها وافتراها واختلقها اليهود والنصارى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا الكون يكاد يتغير بسبب هذه المقولة ما هي هذه المقولة؟ أن الله له ولد تكذيب للقرآن لذلك الله رد على هؤلاء لم يلد ولم يولد وقالوا في آية أخرى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا في آية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه نزه الله نفسه نزه الله نفسه وأبعد عن نفسه هذه الكلمة التي نطق بها هؤلاء الأعداء للرسل وأيضا في قوله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء سبحانه وتعالى فكيف إذا كان مالك الملك وخالق الخلق يكون له ولد أو يكون له والد أو يكون له صاحبة وزوجة سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ولذلك قال الإمام البخاري في الحديث القدسي الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Hristiyan, Hristiyanlar ve Yahudiler Allah Azze ve Celle iftira attılar. Allah'ın oğlu var dediler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bunu açıklıyor bize. Diyor onlar Allah'ın o Allah kendine bir oğlan bir yavru aldı kendine seçti. Öyle diyorlar. Allah onlara cevap veriyor diyor لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا Siz kötü bir şey, çok kötü bir şey, çok ağır bir şey söylediniz. Bundan Azze ve Celle diyor gökler, semalar parçalanacak. Bunu duyunca tahammül edemedi. Yerler çatlayacaktı. Yağlar, şey pardon, dağlar yıkılacaktı. O kadar kötü ve ağır bir söz bu kainat taşıyamayacaktı onu. Ama Allah Azze ve Celle bu kainatı tespit etti tuttu. Rabbimiz Azze ve Celle. Başka ayette diyor Allah bir çocuk çocuğu şey aldı kendine. Allah ne cevap veriyor? Diyor Subhana. Subhana ne demek? Yani Allah mükemmel. Hiçbir şeye ihtiyacı yok ne oğlu olsun diye ihtiyacı var, ne babası annesi, ne eşi olsun. Allah tek. Kul huvallahu ahad dediğimiz zaman demek ki Allah tek bütün manalarıyla. Allah Azze ve Celle diyor bedi'us semavati vel ard. Allah bu gökleri, kainatı, yerleri yarattı. Enna yekunu lehu veled. Nasıl bir çocuğu olacak? O kadar güçlü Rabbimiz ihtiyaçtan mı? Ne için yani çocuğu olacak? اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا Nasıl çocuğu olacak? Bir de eşi olmadığı halde. Yani insanların akılları nerede? Yahudiler, Hristiyanlar, başkaları diyor Allah'ın çocuğu unuttular demediler Allah'ın eşi. Düşünün yani bu söz ne kadar yani çirkin bir söz, aptal sözü. Yani birisi bir iftira atacaksa iftirayı biraz düzeltsin. Desin Allah evlendi sonra çocuğu oldu. Aptallık vardır iftira atarken. E, Sahih-i Bukhari'de e, bir e, hadis kutsi vardır. Allah diyor Adem'in oğlu beni yalanlar, yalanladı. Yani yalancı çıkarttı böyle diyor. Bana laf attı. Diyor yalancı bana çıkartıyor. Allah diyor oğlu yok. Onlar diyor pardon Allah Azze ve Celle diyor bir daha sizi yaratacağım kıyamet gününde. Onlar diyorlar Allah nasıl bizi yaratabilecek? Sanki çok zor bir şey. Allah sonra hadiste diyor ilk defa yaratan ikinci defa da yaratabilir. Yani insan aklını çalıştırırsa, mantığa bakarsa ilk defa kim bizi yarattı? Nasıl yaratabildi? O zaman ikinci defa yap yapabilir. Sonra diyor İbn Adem, Adem'in oğlu bana laf attı. Sövdü. Hangi şeyde sövdü laf attı? Dediler Allah'ın oğlu var. Allah Azze ve Celle diyor ben el-ahad tek as-samad lem, lem yeli enellezi el-ahad as-samad ellezi lem yelid ve lem yani ne çocuğum oldu ne birisi beni doğdu ve lem yekun lehu kufuven ahad Bana hiç benzeyen yoktur. ولم يكن له كفوا أحد أي لم يكن أبدا هناك مماثل <coughs> لم يكن هناك مماثل أو شبيه أو نظير أو مثيل لله سبحانه وتعالى كما ورد سابقا معنا وبهذا نكون انتهينا من هذه الصورة وهذه الصورة من السنة قراءتها في ثلاثة مواضع هذه الصورة من السنة أن تقرأ في ثلاثة مواضع أولا في سنة الفجر في سنة صلاة سنة الفجر في الركعة الأولى نقرأ بالكافرون في الركعة الثانية نقرأ بسورة الإخلاص الموضع الثاني تقرأ في في سنة المغرب بعد سنة بعد صلاة المغرب الفريضة في السنة نقرأ بإيش؟ بالكافرون في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية نقرأ بسورة الإخلاص وابن عمر رضي الله عنهما يقول لقد سمعت أو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأها أكثر من عشرين مرة وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كثيرا الموضع الثالث الذي تقرأ فيه هذه السورة في صلاة الوتر نقرأ في الشفع بسبح اسم ربك الأعلى ثم قل يا أيها الكافرون ثم في ركعة الوتر بإيش؟ بسورة الإخلاص واضح؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Yani Allah Azze ve Celle onun gibi hiç kimse yok. Ne tam onun gibi, no- ne ona benzer, ne Allah Azze ve Celle gibi hiç yoktur. Bu sure üç yerde namazlarda okuması sünnettir. sabahın sünnetinde ilk rekatta Kafirun suresi, ikinci rekatta Kul Vallahu Ahad, akşam sünnetinde farzı kıldıktan sonra iki rekat kılıyoruz sünneti. ilk rekatta Kafirun suresi, Kul ya eyyuhel kafirun, ikinci rekat Kul Vallahu Ahad, yatsının vitrinde birinci rekat A'la suresi, Sebbih isme rabbikel a'la, ikinci rekatta Kul ya eyyuhel kafirun, üçüncü rekat قل هو الله أحد تفضل شيخ آه الآن نريد أن نسأل ونريد أن نغير الجو قليلا ونتشارك هذه السورة تسمى بسورة الإخلاص ولها اسم آخر ما هو؟ بو سوره اخلاص سوره Başka bir ismi vardır. O isim nedir? Hoca soruyor. برفع اليد Tabi hiç kimse söylemesin, elini kaldırsın. Bir de hoca dersin başında hediyeleri bize gösterdi böyle şekerleri. Hadi bakalım kim طبعا kimse هذه alacak. بسيطة عشان عشان Şeyh. Tevhid suresi Şeyh. Suretü Tevhid. ما شاء الله أعطيه الشيخ Abdullah. طيب ما معنى قوله سبحانه الصمد ما معنى الصمد؟ الصمد معنى الصمد لا يحتاج لا إلى أكل ولا إلى شرب ويستطيع أن يعطي الذي حاجة حاجته ما شاء الله تبارك الله الله الله <laughs> <laughs> طيب السؤال الأخير ركز ها ركز أنت أنت طيب آه السؤال الأخير سورة الإخلاص تقرأ في ثلاثة مواضع سورة الإخلاص تقرأ في ثلاثة مواضع ما هي؟ Türkçe'ye çevirmedik. Araplar ellerini kaldırdılar. İhlas suresi. Namazlarda üç yerde okunur. Hangi yerler? في سنة الفجر بس خلاص خلاص ها في سنة المغرب أحسنت تاخذ جائزة ها في صلاة الوتر Kim sünnet mağrib diye? أحسنت ممتاز أخذتها لا تبغى الأجر ما Hoca çok sorarsan bunlar yetmeyecek ha. <laughs> طيب نريد أن نسمع هذه الصورة بصوت أحد نريد أن نسمع هذه الصورة بصوت أحد وهذه السنة كان يفعلها الصحابة رضي الله عنهم بل كان يفعلها حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يحب يحب يحب أن يسمع القرآن من غيره نريد أن نسمع هذه الصورة من أحد والشيخ يعني يختار احد Hoca diyor bu süreyi birinizden duymak istiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinden Kur'an-ı Kerim başka birisinden duymak istiyordu. Yani soruyordu sahabelere bana oku. Ya da geliyor birisi Kur'an-ı Kerim okurken Resulullah sellem geliyordu, geliyordu onun önüne dinliyordu. Şimdi hoca diyor ben seçeyim. Ben de biraz yamukluk yapacağım. Ellerinizi kaldırın diyorum. Kim okuyacaksa söylesin. يلا اختار شيخ لا لا انا قلت لهم انا عملت هيك لف ودوران هن يختاروا ما ديش كنت انت من يقرا؟ الشيخ هنيك يريد ان يقرا يجلس هنا مكاني الميكروفون قريب طيب جزاك الله خير كتب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تفضل هذه أعطيها زوجة زوجتك زوجتك يعني كارديش بكار سأل الله كلير نقدر أمصات لي جاءت إيش سيدي طيب آه نأخذ الصورة الثانية وهي صورة الفلق صورة الفلق آه، قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد السلام ورحمة الله الله سبحانه وتعالى سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد آه، ما هو الفلق أو قبل ذلك قل أعوذ أي قل يا محمد وكل من يقرأ أعوذ أي ألتجئ وأعتصم إلى الله سبحانه وتعالى أو بالله سبحانه وتعالى أعوذ ألتجئ وأعتصم برب الفلق ما هو الفلق؟ هو الصباح الذي أخرج نحن الآن في المساء وسيأتي بعده الصباح فالذي أخرج هذا الصباح هو المتصرف في هذا الكون فأنا ألتجئ واعتصم بالله سبحانه وتعالى الذي فلق واخرج هذا الصباح بعد ان كان الليل سكنا. الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ددي زمان يعني اي محمد سيله Rabbimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylediği zaman bize de bu emir geliyor. Çünkü bu emir Kur'an-ı Kerim'de geldi. Kur'an-ı Kerim bütün Muhammed, e, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine geliyor. Allah Azze ve Celle burada emir veriyor söyle hangi şey ne söyleyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz de ne söyleyecek ne söyleyeceğiz Eûzu bi rabbil felak Eûzu manası sığınırım biz diyoruz Allah'a sığınırım şimdi ayette Allah'a sığınırım Rabbimiz demedi Allah'ın bir sıfatı bize verdi felak Rabbudur. Falak nedir? Falak bir şey bölününce böyle ortadan açılınca falak ona denir. Yani farikul isbah Allah Azze ve Celle sabahın vakti böyle bölüyor açıyor. Yani yarım yarım gece ve e, gündüz böyle geliyor birbirine böyle açılıyor. Bu Allah'tan bir ayettir. Yani birdenbire bir lamba açıldı gibi olmuyor. Bu sabahın açılması bu şekilde Rabbına sığınırım. Ayeti budur. Yani Allah'ın büyük bir ayeti görüyoruz. Nasıl bunu yarattı? Şu güçlü Rabbimiz, yüce Rabbimize sığınırız. وقل أعوذ برب الفلق من ماذا؟ من شر ما خلق لأن المخلوقات في بعضها وأكثرها شرور هناك شرور في عالم آه، أو هناك الشر موجود في بني آدم والشر موجود كذلك في الجن والشر كذلك موجود في الهوام والشر كذلك موجود في الحيوانات وغيرها فأنت تقول أعوذ برب الفلق من شر هذه من شر ما خلق من الذي خلقها؟ هو رب الفلق فأنت لا تتجه لا تتجه إلى إلى إلى ذكائك لا تلتجئ إلى الناس أو إلى الأنظمة أو إلى القوانين التجئ بالذي خلق الخلق كلهم وبالذي جعل في هذا شر وجعل في هذا خير فانت تقول قل أعوذ برب الفلق الذي جعل الشر في هذه في هذه المخلوقات من شر ما خلق وهذه السورة فيها الاستعاذة بالله من الشرور الخارجية التي ليست فيك من الشرور الخارجية التي ليست فيك سورة, سورة الناس فيها الاستعاذة بالله من الشرور الداخلية التي تكون فيك وهي الوسوسة وشيطان الإنس كما سيأتي معنا بإذن الله Min şerri ma halak. Peki ben Allah'a sığınırım dedim. Falakın Rabbine sığınırım. Hangi şeyden sığınıyorum? Bütün yarattıkların şerlerinden. İnsanların şerleri oluyor. Belki bana bir şer gelir onlardan. Cinlerin şerleri oluyor. Belki bana gelir. Bazen hayvanların şerri oluyor. Böcekler, ufak şeyler böyle yılan, e, akrep böyle bir şey. Her şeyin şerrinden. Min şerri ma halak. Allah yarattıkların yarattıkları şerrinden. Şey cümleyi belki karıştırdım bilmiyorum. Yani Allah ne yarattıysa bu şeylerin e, şerrinden Allah'a sığınıyorum. Allah Azze ve Celle bu sabahın Rabbidir. Bunların Rabbi. Allah onları yarattı. Allah Azze ve Celle onları istediği gibi yürütüyor, değiştiriyor. Onun için Allah'a sığınıyorum. Çünkü Allah Azze ve Celle beni koruyabilir bunlardan. Bu şeyler hepsi insanın dışından. Yani başka insan olursa, hayvan olursa her şey. Şimdi insandaki şeylerden Nas suresinde e, onlar gözüküyor. İnsan nasıl Allah Azze ve Celle bu şeylerden mesela vesveseden, e, cinde, şeyt, insanın şeytanın, şeytanından insan onlardan Allah'a sunuyor Nas suresinde. Bu Felak suresinde insanın dışındaki şeylerden Allah'a sığınıyor. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب والغاسق هو الليل ومن شر غاسق أي من شر الليل إذا وقب إذا دخل طب لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى ومن شر النهار لأن أكثر الشرور تكون موجودة في الخفاء وفي الظلام فالسراق من بني آدم أكثر ما تكون جرائمهم في متى؟ في الليل نعم. طبعا بعضهم وصل للاحتراف يصرف في النهار لا احنا نتكلم عن الغالب والاكثر وكذلك شرور الحيوانات غالبها يكون متى؟ في الليل وما الذي يحميك منها؟ الذي يخلق الصباح والذي خلق هذه وجعل فيها الشر حكمة من الله سبحانه وتعالى فما يحميك منها إلا الله سبحانه وتعالى لذلك بعض العلماء قال إذا شعر الإنسان بالخوف يستحب له أو يجوز له أن يقول أعوذ بيوم بالفلق أعوذ بيوم بالفلق أعوذ بيوم بالفلق فإن هذا بإذن الله من التعويذات والتحسينات المستفادة من هذه الآيات ومن شر غاسق إذا وقب Şimdi dışarıdaki şerlerden Allah'a sığınırım. Ve ikinci şey gecenin şerrinden gece inince yani karanlık inince dünyada her tarafta karanlık olunca ondan Allah'a sığınırım. Neden geceyi söyledi gündüzü söylemedi? Çünkü gecede şerlerin çoğu gecelerde oluyor. Hırsızlar mesela gecelerde daha fazla hareket edebilirler. Bazı e, Allah'ın yarattıklarından yılanlar gibi falan gecede her yerde bulunuyor, çıkıyor bir sürü şeyler gecede hareketi gündüzden fazla. Onun için şerler gecede gündüzden fazla oluyor. İnsan Allah Azze ve Celle şu gecedeki şerlerden Allah'a sığınıyor. Ama ayetin başında Rabbil felak dedi Rabbimiz. Neden? Çünkü bu felakı yaratan onu idare eden şey terbiye eden mülk eden bu gecedeki yarattıkların Rabbidir. Onun için sünnette insan kork, bir şeyden korktuysa ne diyebilir? A'udhu bi rabbil felak, a'udhu bi rabbil felak, a'udhu bi rabbil felak. Yani felakın Rabbine sığınırım. Bu ayetler gibi. Tafadal şeyh. ومن شر النفاثات في العقد النفاثات هن السواحر السواحر أي الساحرات من الإناث إذا ومن شر النفاثات في العقد أي اللاتي ينفثن في عقد إيش السحر اللاتي ينفثن في عقد السحر ولا أعظم شفاء ولا أنجح ولا أنجح رقية وحل لمثل هذه الامراض الامراض الروحيه بل حتى الامراض الجسديه بل حتى الامراض الفكريه لا انجح ولا افضل ولا اعظم اثرا من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاه والسلام وكم نعرف وتعرفون ممن فك الله عنه مثل هذه الامراض وشفاه الله منها وجعله صحيحا بعد ان كان سقيما بمثل هذه الصور ويكفي في ذلك ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام ولكنها لا تكون شفاء إلا إذا خرجت من قلب يعتقد أن الله هو الشافي ومن مريض سمعها ويعتقد أن الله هو الشافي وليس كما يفعله بعض الناس يذهب إذا جاءه مرض السرطان أو غيره أو غيره شفى الله المرضى وعافى الله واياكم يذهب ويسافر وفي الاخير يستخدم الرقيه لا هذا قد لا يشفي الله الا بعد فتره من الزمن لكن الانسان الذي يعرف ان الله وكلامه حق وانه صادق ويستخدم القران في الابتداء باذن الله يشفيه الله والقصص على هذا كثيره اعطيكم قصتين القصه الاولى كان هناك رجل أصابه الله وقدر عليه مرض السرطان في رجله وقال له صافر وذهب وعاد قالوا له لابد أن تبتر وتقطع الرجل قال حسنا أمرنا لله وفي يوم من الأيام ذهب إلى السوبر ماركت أو المتجر ووجد من ضمن هذه المبيعات العسل العسل يا عسل خلاص ماذا قال؟ قال يا رب أنت قلت وقولك الحق فيه شفاء للناس وأنا يا رب سآخذه وأستشفي به بمرضي وأخذه واستخدمه وفي اليوم الثاني عشر الفحوصات فقالوا ماذا فعلت؟ قال ما فعلت شيء أخذت العسل واستخدمته قالوا ليس هناك أي أعراض أنت سليم 100% ما الذي شفاه؟ هو الذي خلق وهو الذي قال وإذا مرضت فهو يشفي قصة أخرى كان هناك رجل أصابه الله ب آه، مرض يعني قليل من السرطان فاستخدم العلاجات هذا هذا الرجل أعرفه من أقربائي وتعرفون يعني هذا مرض من الصرع في السلام يعني ألمه شديد مرض السرطان لأن كثير منهم يلتجئ إلى إيش؟ من شدة المرض والألم يلتجئ إلى العلاج بإيش؟ بالكيماوي العلاج الكيماوي له إيش؟ له تكلفة وله ضرر غير ضرر إيش؟ الألم ولكني أعرف هذا الشخص من أهل القرآن من أهل القرآن يوميا ما شاء الله قراءة أجزاء كثيرة فوالله مرت عليه أشهر إلا شفاه الله ما سافر ولا ذهب ولا لا يمين ولا يسار كتاب الله كتاب الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا الجبل يتغير ويتفتت لأن القرآن أنزل عليه فكيف بجسد من لحم وعظم وعصب لكن الجسد الذي يكون فيه قلب صادق ومن شر النفاثات في العقد El-ukad bağlar birisi böyle ip bağlıyor bir şey bağlıyor bağlar Allah Azze ve Celle diyor. İçine üfleyen onlardan Allah'a sığınır. Kim bu bağlarda üflüyor? Sihirbazlar. Allah Azze ve Celle burada neffafat diyor. Yani kadın sihirbazlar. Ayette geçiyor. Tabi hepsi bir. Kadın erkek olursa hepsi bir. Ama neden? Bu telaffuz kadınların hakkında geldi. Çünkü bu sihir yapan devamlı çoğu kadınlar oluyor. Onun için ayette çoğu nasıl olursa e, bu şekilde ayet bize muhatap oluyor. Allah'a sığınıyorum bunlardan. İnsan bak bakarsa sihir için ya da e, cin telebbüsü için bir rukyada bu ayetler çok okunuyor. Neden? Çünkü ayette diyorum Allah'a sığınıyorum bu sihirbazlardan. Ben Allah'a sığınınca Allah bana şifayı verir onlardan. Ama bu şifa insana gelsin bir şartı vardır. İnsanın inancı. Hem okuyan olursa, rukiyeyi yapan inancı yüzde yüz olacak. Ben bu rukiyada bu insana Allah Allah'ın izniyle şifa gelecek Allah'tan bu rukiye, rukiye sebepte, rukiyenin sebebinde hem de hasta olan yani bu rukiye olunca kalbinde bilecek, bilecek yüzde yüz Allah bana şifayı verecek. Allah deniyorum böyle düşünüyorsa olmaz. Çok hatalarımız oluyor. Bir insan hastalanınca doktorlara koşturuyor sağa sola en son fayda görmeyince Rukya'da başlıyor ya da böyle bir şeylerden. Hem de Kur'an-ı Kerim her hastalığa şifadır. İnsana bir şey olursa ilk önce Allah'a dönecek, dua edecek, Kur'an-ı Kerim'i e, okuyacak şifa niyetiyle ondan sonra sebep de amel etmek doktorlara gidecek. Diyor iki hikayeyi söyleyeceğim. Bir tanesi akrabasıyla oldu. Birinci hikaye bir adam hastalandı, kanser ayağına geldi, doktorlara gitti, geldi bilmem ne. Ayağı çok kötü bir duruma vardıktan sonra dedi, doktorlar dediler ayağın kesilecek. Tabii o Allah'a teslim etti artık bir çare yoktur. Bir markete girdi, baktı, balı önünde gördü. Hemen hatırladı Allah'ın dediği fihi şifaun linnas. Allah balda insanlara şifa verdi bu balı aldı, onun kalbinden ihlaslı bir dua etti. Dedi ya Rabbi sen bunu söyledin, ben de sana tevekkül ettim, balı kullanacağım. Balı yedi, bir gecede Allah ona şifayı verdi. Ertesi gün kalktı hiçbir şeysi yok. Doktorlara gitti baktılar, ayağı sağ. Hiçbir şey yok. Dediler sen ne yaptın? Nasıl böyle oldu ayağın? Dedi böyle böyle dua ettim sonra balı yedim. Tabi doktorlar aklı bu şeyleri genelde kabul etmez. Ama gözünde gördükten sonra yani insan <laughs> bir insaflı az insafı olsaydı iman etmesi lazım. İkinci hikayede birisi akrabalarımızdan diyor yine böyle bir hastalık geldi ona kanser geldi ona. Tabi kanser ilerledikten sonra millet böyle kimyasal ilaçları alıyorlar. Bilmiyorum Türkçe'de ne denir onlara. Bunlardan e, saç dökülüyor falan. Neden alıyorlar? Bu ilaç çok pahalı hem de insanın vücuduna çok tehlikeli. Ama acıları kesiyor. Çünkü kanser acıları çoktur. Buna doktorlar dediği zaman falan ilacı alman lazım. Kabul etmedi. Adam Kur'an ehlinden yani devamlı Kur'an-ı Kerim okuyor. Devamlı Kur'an-ı Kerim ee, Kur'an-ı Kerim'de amel etmek istiyor, nasihat ediyor. Kur'an-ı Kerim'de birisi bir şey yaparsa diyor Allah böyle dedi. Yani Kur'an ehlinden diyorlar. Diyor bir Kur'an'ı tuttu. Hep okuyor şifa niyetiyle kendine. Diyor birkaç ay geçmeden adam yine normal döndü. Hiçbir ilaç almadan. Doktorlar dedi bunu alacaksın, şunu alacaksın bilmem ne. Doktorları bıraktı. Gitti evine bir tek Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'le şifayı verdi ve Allah Azze ve Celle ona verdi. Bu ayetleri okuyoruz. Kul e, auzu bi rabbil felak. Bakıyoruz nasıl Allah'a sığınıyoruz. İlk önce her şeyin şerrinden hayvan olsa insan, cin falan sonra özellikle gecenin şeyle, şerlerinden sonra serpaz şerlerinden kimisi gidiyor bir sihir yapacak bir insana yapamaz. İnsan bu ayetleri okuyorsa Allah bir sebep ortaya çıkarır şu sihir olmasın diye. Allah istediği gibi sebepleri çıkarır. Ya da sebepsiz sihir yapılmaz bu insan. Neden? Çünkü Allah'a sığınıyor. Bu sabah ve akşam zikirlerinden bu ayetler okunması. İnsan sabah akşam Allah'a sığınıyorsa, her namazdan sonra Allah'a sığınıyorsa, yatmadan önce Allah'a sığınıyorsa, Seyirbazlardan bu şeylerden Allah onu korur. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ الحاسد هو الذي يتمنى زوال النعمة عن الغير الحاسد هو الذي يتولى زوال النعمة عن الغير وفرق بين الحسد وبين الغلطة فرق بين الحسد وبين الغلطة الحسد أن المؤمن يخفي الحسد ولكن المنافق يبديه ويظهره الحسد هو التمني والغضب والانفعال والانزعاج الداخلي لوجود النعمة على الغير لوجود النعمة على الغير أما الغبطة هي الفرح بالنعمة على الغير مع التمني بوجودها الفرح بوجود النعمة عند الغير مع التمني بزوالها لا هذا الحاسد مع التمني بوجودها أيضا لهذا الشخص الذي يعني رأى هذه النعمة وهذه السورة خمس آيات تحمي قارئها بصدق في أفكار الصباح والمساء وتحمي قارئها بصدق إذا كان يعاني أو يخشى أو يخاف عن خشية حكم الله أو يخاف من الحسد العين السحر هذه الأمراض العظيمة التي تعجز عنها أطباء مستشفيات العالم شفاء هذه الأمراض التي هي مستعصية في عالم البشر ولكنها عند الله كن فيكون ولكن لا بد أن تقرأ مثل ما ذكرنا سابقا وهذه السورة سنذكر بعد أن ينتهي الشيخ المواطن والمواضع التي تقرأ فيها سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد حسد ne demek? İnsan kalbinde bir haset varsa demek ki bu insan birisinde bir nimet görürse hemen içinde bir düşünecekler geliyor. Keşke bu nimetler giderse bu insandan, kalmazsa onun yanında. Allah ona para verirse keşke fakir kalırsa. Sağlık verirse bir bakıyor. Neden falan kişi gibi değil? Neden zayıf değil? Neden? Ve aynı anda bu nimet gibi kendine ister. Hasad eden böyle devamlı. Güzel bir şey birisinde görürse hemen o şey oradan gitmesini temenni eder kendine gel, gelsin diye. İnsan Allah'a sığınıyor böyle insan, insanlardan bu surede bu ve min şerri hasiden ila hased dediği zaman. Hasedin başkası bir şey var. Gıpta ona denir. Kıskançlık. Kıskançlık. Kıskançlık. Türkçe'de kıskanmak yani. Evet. El gıpta manası nedir? Birisinde bir nimet görürsem ona sevinirim. Elhamdülillah Allah ona verdi. Ama yine ya Rabbi bana da ver. Bu helal bir şey, kötü bir şey değildir. İnsan böyle bir şey temenni ederse hem onda kalsın, karşı tarafta kalsın hem de Allah bana versin. Bu normal. Müslümanlar da oluyor bu. Ama fasık insanlar ya da kafir insanlar da hemen bakıyor neden buna böyle geldi? Keşke bana gelseydi. Kim bu? Bu cahil birisi nasıl zengin oldu? Bu okumayan bir insan nasıl bilmem ne oldu? Ya sana ne Allah ona verdi? Sen istiyorsan Allah'tan iste. Ama neden bu hasad vardır? bu sureleri sabah, akşam her zaman yerinde okuyan insan ihlaslı. iman ederek, Allah yapabilir. Böyle düşünerek Allah şu en ağır hastalıklar sihir, hasad, bazen diyor göz çarptı, o da dahil bunlar da yani hasadın bir bölümüdür bu. Allah insanı korur bundan. Bu şeylerden en büyük doktorlar insanı koruyamazlar. Allah Azze ve Celle insanı koruyabilir. Ama hangi insan bu ayetlerden kazanıyor? Kimse Allah'a gerçekten tevekkül ediyor. Kalbinde bir iman vardır. Bunu ben okuyunca Allah beni koruyacak. İman bu dereceye gelince Allah her şeyden onu kurtarıyor. طيب ما معنى أعوذ قبل هذه ما قلت ستقول متى تقرأ هذا الناس لأنها مرتبطة الصوت Elhamdülillah bir tane kazandık. İki oldu. A'udhu ne demek hocam? diyor. Sığınırım. برفع اليد Ellerinizi kaldırın. İnsan konuşmasın. Sabah Rabbine sığınırım. Kim? Şimdi Sığınırım. A'udhu. يعني قالها صحيحة يعني ألتجئ إلى الله عز وجل نعم يعني مطلقيو بالضبط طيب ما معنى قادش غاسقا إذا وقف غاسق إذا وقف ندمك الشيخ الذي الليل إذا أتى الليل إذا أتى إذا أتى ولا إذا دخل الليل إذا دخل الليل يعني عفوا هي سمعنا بس امزح أسمع على امزح طول معك. إياها يعني ولا إذا وقب يعني إذا وقف انت إذا تبغى نجم ما تبغى هذه احسنت أحسن وياك جزاك الله خير. طيب طبعا هذه الحلويات لا تهدى ولا تباع Bu herkes onu aldıysa hiç kimseye hediye veremez bir de satamaz. Öyle yazmak yazmak lazım üstünde. طبعا هذا ليس من الصواب الان انسان اعطاك هديه طبعا على هديه غير هديه اعطاك هديه وقال مثلا هذا الشماغ هديه ويقول لك لا تهديه ولا تبيعه هذا ليس من الصلاة. ليس من الصواب الان هذا الشماغ اصبح في حكمك تهديه تبيعه تلبسه تجعله في الدولاب آه، شيء راجع خلاص هذا صار في حكمك Hocamız تعد bir şart الشخص koşuyor وما maşallah. تعد الشخص هذه المسألة ثانية بس احنا نتكلم عن الحكم الشرعي. Hocamız maşallah bir şart koşuyor sonra diyor bu şart caiz değildir. Yani bir insan hediyeyi aldıktan sonra onun mülkü oldu. İsterse hediye verebilir, isterse satabilir. Ama hocamız bunu yaptı. Dediye hediye verilmez, satılmaz. طيب سورة الناس بسم الله الرحمن